Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Տեղի ունեցել ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Պաշտպանության բանակում անցկացվել են պահեստազորայինների ուսումնավարժական հավաքներ։ Քննարկումներ տնտեսվարող սուբյեկտների ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով Կարմիր շուկա համայնքում կկառուցվի բազմաբնակարան երկու շենք։ Ֆրանսահայ երկչուհին համերգային ծրագրով հանդես է եկել Արցախում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում կառուցվող նոր բնակելի թղամասի շինհարթակ եւ տեղում ծանոթացել կատարվող աշխատանքների ընթացքին։ Նախագահը կարևոր է համարել ծրագրի իրականացումը, որի արդյունքում բնակարաններ կհատկացվեն սոցիալապես անապահով խավերի ներկայացուցիչներին եւ հիփոթեքային վարկավորման շրջանակներում կոնկրետ հանձնարարականներ տալով շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներին։ Նախագահային ուղեկցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցել ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Այն վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, օրակարգում ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինվորական ծառայության եւ զինվորական ծառայողի կարգավիճակի մասին Արցախի հանրապետության օրենքի նախագծի քննարկումներ։ Հանձնաժողովի նախագահ Ժանա Գալստյանի փոխանցմամբ ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսված ժամկետում Նախագծի վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացրել միայն օրինագծի հեղինակը՝ Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, ով նաև բարձաբանումներ է տվել առաջարկի վերաբերյալ։ Ամփոփելով նիստը հանձնաշողովը դրական եզրակացություն է տվել օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովի լիագումար նիստի օրակարգում ներառելու համար։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող տանկային զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացվել են պահեստազորայիների ուսումնավարժական հավաքներ։ Ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված միջոցառումը նպատակ ուներ ուսուցանել հավաքի մասնակիցների ֆունկցիոնալ պարտականությունները, բարձրացնել նրանց տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները, ինչպես նաև կատարելագործել ռազմական հմտությունները, ստուգել մասնակիցների պատրաստության մակարդակը մարտավարական, կրակային, ֆիզիկական, մեխանատեխնիկական պատրաստությունից եւ այլ առարկաներից կարևորելով հոգեբանորեն եւ մասնագիտական գիտելիքներով զինված պահեստազորայինների դերը հավաքների ընթացքում նախատեսվել են դասախոսություններ, տեսական եւ գործնական պարապմունքներ։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի կարծիքով Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում գործող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը լավ հնարավորություն կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Եթե նման պատրաստակամություն լինի, մենք պետք է աշխատենք, որ Ադրբեջանի կողմից եւս նույն կերպ լինի արձագանքը, նշել է նա։ Բոլթոնի խոսքով Հայաստանում մեծապես աջակցում են Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից ղեկավարման աշխատանքների ընթացքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հերքել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված Մադրիդյան սկզբունքներում փոփոխություններ կատարելու հնարավորության մասին տեղեկատվությունը։ Եթե խոսքը փորձագետների կանխատեսումների մասին է, ապա դա այլ հարց է։ Մենք այնուամենայնիվ պաշտոնական տեղեկատվությունն ենք մեկնաբանում։ Իսկ նման տվյալներ ես չունեմ, հայտարարել է Զախարովան։ Մեկնաբանելով Ղարաբաղի մասին ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունը, Զախարովան նշել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը համապատասխանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ կողմերի հետաքրքրություններին տեղի ունեցել Հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի եւ սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության հիմնական գործառույթների եւ խնդիրների վերաբերյալ քննարկում։ Քննարկմանը մասնակցել են ոլորտի աշխատակիցներ եւ տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Հանդես գալով միջոցառմանը Շուկայի եւ սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության պետ Գագիկ Նարիմանյանն ասել է, որ իրենց կառույցը վերահսկողությունը իրականացնում ոչ բարենային արտադրանքի անվտանգության եւ չափումների միասնականության ապահովման թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգադրոշման ոլորտներում։ Միջոցառման վերջում տնտեսվարող սուբյեկտները հանդես են եկել առաջարկներով ու հարցադրումներով։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Էներգո գրուպ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության Կայծախփյուր փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրելուն։ Ուսումնասիրելով ընկերության հայտը հանձնաժողովի համապատասխան որոշման բավարարեց այն։ Որոշումը նիստում հրապարակեց հանձնաժողովի անդամ Մերի Սահակյանը։ Կատարված ուսումնասիրության արդյունքներից մեկնելով առաջարկում է բավարարել ընկերության ներկայացրած հայտը եւ տրամադրել River Energy փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա 15 տարի ժամկետով եւ 2 տարի կառուցման ժամանակահատվածով Հանձնաժողովը բավարարեց նաև River Energy ընկերության ներկայացրած հայտը տրամադրելով էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա։ Էներգոգրուպ համանապակ պատասխանատվության ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Կաշաթաղի շրջանի Լեռնավիթ համայնքի վարչական տարածքում Խոչանց գետի 2107 մետրից 1777 մետր գետահատվածքում կայծախ փոքր հիդրոէլեկտրակայան մեկում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա մինչև 2035 թվականի հոկտեմբերի 26-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։ Նիստում հաստատվեց նաև հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի 2019 թվականի տարեկան գործունեության ծրագիրը։ Այն ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Հայկ Թորոսյանը։ Ներկայացված են ամփոփ տեղեկություններ ոլորտում արտահայտ իրավիճակի հիմնախնդիրների, կարգավորման մեխանիզմների եւ կարգավորման դաշտի բարելավման ուղղված առաջարկների մասին։ Սրագրի նպատակն է հավասարակշռի սպառողների կողմով գործունեություն իրականացնող անձանց շահերը նպաստել մրցակցային շուկաների ձևավորման ու զարգացմանը, խթանել ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը Նիստում ներկայացվել է նաև հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Երևանում անցկացված Եվրասիական շաբաթ միջազգային ֆորումին հանձնաժողովի ներկայացուցիչի մասնակցության արդյունքները Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքում կկառուցվի բազմաբնակարան երկու շենք։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ինչպես տեղեկացան շրջվարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ տեղական ինքնակառավարման բաժնից, շենքերի շինարարությունն իրականացվում է Ռաֆոս համանախագահ պատասխանատու ընկերությունը։ Աշխղեկ Լովա Աթայանի դրամադրած տեղեկատվության համաձայն աշխատանքները սկսված են սույն թվականի փետրվար ամսից։ Նախագծով նախատեսված է կառուցել քարահարկ երկու շենք, 3 եւ 4 սենյականոց 32 բնակարանով։ Նախատեսված է նաեւ նկուղային հարկ։ Յուրաքանչյուր շենք կունենա 8-4 սենյականոց եւ 8 երեքսենյականոց բնակարան։ Օրվա դրությամբ առաջին շենքի նկուղային հարկի աշխատանքներն ավարտվել, իսկ առաջին հարկի աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Զուգահեռ ընթանում են երկրորդ շենքի նկուղային հարկի աշխատանքները։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հնարավորինս շուտ ավարտվի գործընթացը։ Լևա Աթայանը հավաստում է, որ կձևավորվի նոր թաղամաս, որը կունենա գահավորված ու լուսավոր բակ, խաղահրապարակ, զբոսայգի, կանաչ գոտի եւ ավտոկայանատեղի։ Բավականին գեղեցիկ ու հարմարավետ կլինի բնակիչների համար։ Բնակարանները կտրամադրվեն հիպոթեքային վարկավորմամբ, նաև կհատկացվեն սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների։ Վերջին տարիներին համայնքում կառուցվել եւ շահագործման են հանձնվել ինքնատիպ եւ առանձնացող կառուցվածքով հարմարավետ համայնքային կենտրոն եւ դպրոցական շենք։ Բնակիչների լիահույս են, որ կառուցվող նոր թաղամասը զգալիորեն կնպաստի բնակավայրի զարգացմանն ու բնակչության թվականակի ավելացմանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ Շահումյանի շրջանի 4 հեկտար համայնքում կառուցվում է դպրոցական նոր շենք։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Կամոց Հականյանը։ Նրա խոսքով շին աշխատանքները մեկնարկել են 2018 թվականի սկզբին։ Երկարկանի դպրոցը նախատեսված է 96 աշակերտի համար։ Այն կլինի ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան կրթօջախ, ասել է համայնքի ղեկավարը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը երեք հրավիրված մամլոասուլիսում ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը։ Հանդիպմանը լրագրողները նախարարին դիմել են մի շարք հարցերով, որոնց անդրադառնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Լրագրողների հարցերի մեծ մասը Արցախում զբոսաշրջության զարգացմանն էր ուղված։ Լեռնիկ Հովանեսյանը ուրախությամբ փաստեց, որ ոլորտը զարգացնելու համար մշակվում եւ իրագործվում են հերանեկարային մի շարք ծրագրեր։ Մասնավորապես, ընթացիկ տարում իրականացվել են համալիր միջոցառումներ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու զբոսաշրջային բարենպաստ նկարագրի ստեղծման ու հանրահարճակման նպատակով։ Կազմակերպվել են տարբեր դասընթաց, սեմինարներին, գործել է նաեւ երկրորդ 4-րդ անգամ տուրիստ բուս զբոսաշրջային ուղևորությունների նախագիծը Ստեփանակերտով Վանք եւ Հունոտի կիրճողություններով ինչը մեծապես յուրացրել է ներքին եւ ներգնաց զբոսաշրջիկների Արցախում ճամփորդելու հարցը Ինչպիսին է նախարարի կարծիքը Արցախի երիտասարդության վերաբերյալ եւ ինչ է արվում երիտասարդական դաշտի ակտիվացման ուղղությամբ։ Իդեպ Լեռնիկ Հովանիսյանն ունի հատուկ մշակված ծրագիր երիտասարդների ինքնազարգացման, ինքնադրսևորման համար։ Իրոք երիտասարդական քաղաքականության Հայաստան ասպարեզում մեր անելիքների շատ է։ Մեղադրել, որ մեր երիտասարդությունը նախաձեռնող չի, չգիտեմ, пассив է, հա, այդպեսի կարող ենք ընդհանրապես այդպեսի խնդիրներ առաջ քաշել, բայց մենք պետք է որպես պետական լիազոր մարմին ել ավելի ակտիվ երիտասարդական քաղաքականություն վարենք, որ เป զի կարողանանք ահա երիտասարդության մեջ գտել այն նախաձեռնողականությունը հատկապես շրջաններում Վերջին շրջանում կարծես թե ակտիվացել է թատերական կյանքը, ինչպես է նպաստել այդ ակտիվացմանը նախարարությունը եւ ինչ ծրագրեր կան առաջիկայում թատրոնի զարգացման հետ կապված։ Բնականաբար ցանկացած արվեստի կարևորագույն ճյուղերից մեկը հենց թատրոնն է եւ ցավոք սրտի պետական դրամատիկական թատրոնի շենքի վիճակը այսօր գիտեք բոլորդ էլ այդ հարցը, այդ խնդիրը ես նույնիսկ չկրկնեմ եւ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ շենքը վերականգնվի եւ թատրոնը նորից վերադառնա իր մայր շենքը, բայց ասեմ, որ նախարարությունը կարևորում է եւ նախարարությունը օգնում է իր հնարավորությունների չափով մեր թատրոնին եւ թե նոր թատերական ծրագրերի իրականացում, թե հյուրախաղեր։ Անդրադառնալով Արցախի տարածքում արկա մի շարք այլ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության վերաբերյալ հնչած հարցին նախարարը նշել է, որ կազմակերպվել է հուշարձանների դիտարկում, ստուգվել է Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների մի շարք հուշարձանների պահպանության վիճակը։ Արդյունքում կազմվել է նախագիծ առաջկայում հնության քաղաքական հուշարձանների ամրակայման ու վերականգնման աշխատանքների իրականացման նպատակով։ Գճավանքում կատարվում է տանաքի վերանորոգման աշխատանքները, մյուս տարին նաև ներքին հարգարման աշխատանքները կատարվում են։ Գիտեք, բոլոր ովքեր որ եղել է Գճավանքում, եկեղեցին ներսից տեսնում եք ինչ վիճակում է, այսինքն այդ գրառումները եւ ջենախագծում կա համապատասխան գումարը, որ เป զի ավարտին հասվի գճավանքի ներքին հարդարման եւ գլխավոր եկեղեցու ընդհանրապես վերանորոգման աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է Տիգրանակերտի թանգարանի մետաղադրամի գողության դեպքին, ապա նախարարը վստահեցրեց, որ այժմ թանգարանի տարածքի վերահսկողությունը գտնվում է պատշաճ մակարդակի վրա։ Դեռ ավելին տեղադրվել են տեսախցիկներ։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու Մայր տաճարի մերձակա տարածքում բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում հայտնաբերվել է Սալապատ տարածք։ Այդ եւ տաճարի բարեկարգման աշխատանքների ընթացքի մասին ավելի մանրամասն Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Տաճարի մերձակայքի բարեկարգման աշխատանքներն իրականացնում է Պանտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շինարարական աշխատանքների ղեկավար Արամ Գևորքյանը մեծ զրույցում պատմեց, թե ինչպես են բանվորները 3 երեկոյան հայտնաբերել Սալապատ տարածքը։ Կոյուղը եւ ջահերասման խողովակները անցկացնելուց քանդելու ժամանակ հղկված քարերը դուրս եկել, տեսնելուց հետո մաքրել են ու բացվել է սալատակված մեծ հարթակ։ Այս պահին կայնեցրած է այդ գործերը, բայց մաքրելու ենք ու դենակ ինչ չափսի թե քանի քառակուսի մետր տարածք ունենք սալահատակված։ Հին քայլերից սալահատակված հարթակը։ Զարմացած էիք այդ հայտնագործում։ Իհարկե, իհարկե, չեմ կարող ասեմ կոնկրետ որ թվի սալահատակը, բայց շատ հին գործ է ու նուրբ գործ է։ Այն իմաստով, որ տարիներ առաջ չի եղել արդի պայմանների գործիքները, սաղ ձերքի աշխատանքներ են։ Այն պահին, երբ ես այցելեցի Շինհրապարակ, պատմական գիտությունների թեկնածու հնեագետ Վարդգես Սաֆարյանը նույնպես գտնվում էր այնտեղ, տեղում դիտելու հայտնաբերված սալահատակն ու համապատասխան հանձնարարություններ տալու համար։ Նա դժվարացավ որևէ եզրահանգում հնչեցնել սալահատակի հնության մասին։ Դժվար է դա ասել, այսօր միջով մակրովիչի ինչ կարող ենք ասել։ Եզրա հանգամաներ բավականին դժվար է դա։ Միջև որ չմակրվի, չբացվի, տեսնակ դա ինչքան է, ինչ տարածք կա, ինչ ուղղացան է եւ այլ եւ այլ դժվար է ասել։ Պետք է հնագետների հետ համատեղ իրականացվի։ Անպայման, քանի որ դա պատմական նշանակություն ունի, պայման պիտի սա ուսումնասիրվի, նանից հետո արդեն պլանավորեն ինչ են ստեղանելու, բայց միջև այդ պիտի բացվի ամբողջովին, ամեն ինչը գրանցվի, նկարահանվի եւ Ստորագրվել է միայն նանից հետո արդեն կորոշվի համապարասխան գործունեություն անելու համար։ Մեր զրույցի ընթացքում Վարդգես Սաֆարյանը նաև այն կարծիքը հայտնեց, թե Սալահատակը հնարավոր է 19-րդ դարի կառույց լինի, որովհետև մայրաքաղաքում նույն ոճով ու ձեռագրով շինություններ կան, որոնք պատկանում են հենց 19-րդ դարին։ Սալահատակի հետագա ուսումնասիրման ծրագիրը ղեկավարելու է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչությունը, որը խոստացել է որոշակի տեղեկատվություն ունենալուն պես հայտնել լրատվամիջոցներին։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու տարածքի ընդհանուր բարեկարգմանը, ապա Արամ Գևոր Գևորքյանի խոսքով, այն նախատեսվում է ավարտել գալիք տարվա ապրիլին, որ เป զի Մարիամ Աստվածածնի ավետման օրը ապրիլի 7-ին Սուրբ Աստվածամոր Հովանու Մայր տաճարն իր ամբողջ վեհությամբ բացվի հավատացյալ ժողովրդի համար։ Դա մեծապես կախված է նաև եղանակային պայմաններից։ Այժմ աշխատանքներն ընթանում են բավականին ակտիվ տեմպով, ոչ միայն տարածքն է բարեկարգվում, այլև կառուցվում են մոմերի, հուշանվերների վաճառքի կետեր եւ այլ շինություններ։ Յուլիա Վանյան այսօր Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական կոլեջում կայացել է ֆրանսահայ մեծսոպրանո Մարիամ Սարգսյանի համեր կոնֆերանսը։ Համերգին հայերեն եւ ֆրանսերեն հնչել են հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների կատարումներ։ Իր խոսքում երկչուհին նշել է, որ շատ է կարևորում Արցախցի պատանի երկիշների հետ աշխատելը, իր փորձը նրանց փոխանցելը եւ ինքնավստահություն ու սեփական ուժերի հանդեպ հավատներ շնչելը։ Միջոցառմանը ներկայ էին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։